ota va onaning qazosi hammamiz uchun merosdir xalq bekorga aytmaydi otasi o'lmagan kim bor onasi o'lmagan kim bor o'lim haq o'lim tom ma'nodagi Alloh yaratib qo'ygan qonuniyat bunda hikmat ko'p bundagi hikmatlarning sanab adog'iga yetib bo'lmaydi lekin inson homsud emgan banda ko'pincha o'lim yuz bergan vaziyatda barcha hikmatlarni unutadi faqatgina o'lim sababli o'ziga kelgan kulfatu g'am nochorligu tushkunlik tuzog'iga o'ralib qoladi alamga botadi ota va onaning cheksiz ta'rif tavsifsiz mehrini qo'msash kayfiyati insonni umrining oxirigacha tark etmaydi shunday iztirobli damlarda inson nimadandir taskin qidiradi ota ona yurgan yo'llardan ularning izlarini izlaydi farzandlari qiyofasidan ota ona chehralariga yaqin ifodalarni chiziqlarni topishga urinadi tiriklik paytlarida xizmat qila olmaganidan pushaymonlar qiladi islomda inson hayotiga doir biror muammo yo'qki uning mukammal yechimi javobi bo'lmasin alloh taolo qur'oni karimda payg'ambarlarimizning kabirlaridan bo'lgan ibrohim halilullohning ota ona haqqiga qilgan duolarini ibrat eslatma sifatida keltiradi parvardigoro hisob kitob qilinadigan qiyomat kuni meni ota onamni va barcha mo'minlarni mag'firat qilgin ushbu duo albatta iymonli bandalarning dillariga taskin berguvchi dunyo hayoti bilan bog'liq har xil mushkul holatlarda muhofaza etguvchi e'tiqodlarni yanada mustahkam qilguvchi duodir eng muhimi solih farzand tomonidan qilingan bunday duo ota ona uchun dunyodagi jami boyliklardan ko'ra ulug'roq foydaliroqdir abu hurayra roziyallohu anhu aytadilar kishi o'lganidan keyin nima uchundir uning nufuzi ko'tarilib qoladi shunda u taajjublanib yo rabbim bu darajamning ko'tarilishi nimadan hosil bo'ldi deb so'raydi alloh taolo tomonidan ey bandam orqangda qolgan bolalaringning menga qilgan istig'forlari natijasidir deyiladi yana bir hadisda abu usayd roziyallohu anhudan shunday hikoya qilinadi abu usayd roziyallohu anhu biz rasululloh huzurlarida edik shunda bir kishi yo rasululloh ota onamning hayot vaqtlarida qilgan yaxshiliklarimdan tashqari ularning vafotidan keyin yana nima qilsam shu yaxshiligim davom etadi deb so'radi rasululloh to'rtta narsani qilib yursang ularga qilgan yaxshiliging davom etavergan bo'ladi birlamchi ota onang haqqiga duoi xayr qilasan va gunohlarini Allohdan so'raysan. Ikkilamchi ularning nasihat va shar'iy vasiyatlarini amalga oshirasan. Uchlamchi ularning do'stlarini hurmatlaysan va to'rtlamchi qavm qarindoshlar bilan ular tufayli qaror topgan qarindoshlik aloqalarini uzmaysan dedilar. Mm-hmm.